Oh sí, oh sí, no me digas no, no, no. Oh sí, no me digas no si te pido para mí el refugio que perdí. Oh sí, oh sí, no me digas no, no, no. Oh sí, no me digas no cuando yo te pida el sí como siempre te pedí. Sabes bien que yo vivo por ti tu aliento es vida para mí. Necesito tu ilusión, el sonido de tu voz y a cambio de mi pasión, un poquito de tu amor. Oh sí, oh sí, no me digas no, no, no. Oh sí, no me digas no si te pido para mí el refugio que perdí. Oh sí, oh sí, no me digas no, no, no. Oh sí, no me digas no cuando yo te pida el sí como siempre te pedí. Sabes bien que siempre te querré y que siempre te recordaré que me voy a consumir si no puedo verte más, que ya no podré vivir y si no vuelves ya jamás. Te lo ruego por favor, no te burles más de mí, que la llama de mi amor la encendí yo para ti, que la llama de mi amor la encendí para ti. hit.